Seks, sēnes, gramatika. Tās man lietas labi patika. Gramatikā nesekmīgs, seksā nekam nederīgs. Sēnes kā jau sēnes, seks, sēnes, gramatika. Maz man no tā visa tika. No skolas man izmeta, sēnes māmu neceta. Seksu tikai solīja, bet nekad neviens nedēva. Seks, sēnes, gramatika. Kur ir komats, nezinu, kas ir beka aizmirs. Par seksu labāk nerunāt. Seks, sēnes, gramatika. Man šīs lietas lapatika. Tikai man no tā necik netika.